Goiz berrin, gomita goizuntan sober urrutiagar, egunon? Egunon. Arkadi Zuduesteko presidente zira, eta hemen angeluko iltegia emendatuko duzue. Beraz, eh, lehenik, eh, aktualitateari lotzeko, mauleko iltegiaren afera izan da, ondorioz eh, gobernuak hartu ditu neurri zorotzak, beraz, neurri horiek eh, baliatuko dituzue hemen emendatze horren egiteko? Bai, uh, oh, ez da abatuarean jo da uh, ala prepatzia eh? uh, bon uh, eh, parlamentar horiek erranduten eh, gauzak bada anitz gauza deia iten dunak abatuar izan dain hemen hemen izan dain abatuar guzietan uh, departamentian uh, ero frantzian uh, erraiten dute gauzat ero biga uh, gehiokin uh, ben, uh, gauzakina badira untsa erraiten eh, baute klarki ze behar den nula eta zenako uh, gauzak inentu ez da problemaik. Hala, aipatzen da, jadanik kamerak ezartzia edo ezariak dira, nola da? Ez, ez dira ono ezariak. Ezaria dira zumeit aldiz, asoziamendu sumeit ez da bienet animal horrenako seurenik, bena aragiain kuntre bada anitz jende eh, plagentatzen bitira, alagia ez dela una eta pen gauzak, eta horren uh, uh, ezartzeko konsumatorali uh, kentzen dute holako foto zumeit, eh, uh, imaja zumeit, xokatzeko, ez dute beste gauzaik uh, jende horiek eh, zinez da xokatzia ben ideian eh, antzazteko. Hala ere, irudi horiek erakutsi dituzte eh, bai. basakeriak edo ez nola deitu behar diren, bez ez bali ere hori izan, leku batzutan azteko behar da olola zen, bez bat beren balioa bide horiek? Bai, e, balioa izaiten alda bi, bi gauzetan. Uh, uh, horiek iten aldira eta erraiten aldira serbitzu uh, uh, beti nerrer serbitzuetan. Akusiz, uh, gauzak nula iten dizten eta gauzak planatiak izain dira fite. gauza horiek ez dira batuak guzietan, eta abatuak eh, hatzemanak izan eh, dietnan, zumat eh, sumat uh, utziute kamera, hatzemaiteko bi minuta uh, jendeatek, uh, gira, oro, uh, enerbatzea eta jo gauza horiek uh, ez dut egan nahi hoi uh, atxetatzen dutela, uh, ene propoak ez dira harri buruz, ez dira uh, klar izan dain, uh, hoik ez da behar, Bena, ez da, hola serbitzatzen ahal gauzak. Uh, Zuin nahi jendeak, ez da, eta kamerat uh, hilaite uh, segituz, uh, jende guziek iten dute uh, gauzak untsalaik uh, iten ez dena. Eh? Hoa nahi uh, gauzak horiek uh, bi gauza egiten al dira dutan bezala ezartzen hola oroin bistan sokatzeko eta jo ideian antzazteko ben ideiak ez, ez diela uh, Ez dut ez dira hunak, ba, ideiak oro huna dira, bena gauzak e, ideian hori antzatzeko ez da gauza hunak uh, horiek, uh, kamera horiek eman, uh, video horiek eman baluzte uh, beti nerek servitzu prefekturalat. prefektak hartiko zien uh, gauzak eskietan eta errain, ben hoi gertatu da abatuar hortan, hola kasu inazie, uh, zeiten duzie uh, arra gertatzeko eta gauzak planatea izan zien bergizan el berriunta malau elkarteaz ari giren, eta eh, aragiaren kontra ipatzen zinuen, uh, txosten bat ateratu du OMS-ek, eta erganez, behar badaz, eh, eragina bazuela aragi gorriak, uh, bon, horrek kalteak sortu ditu aragi salmentan? Bai, me, eh, ikusten du, eh, eh, badea bultiat, oro haidela hori buruz. Beste mezinder sumeet eta biziki ezautiak erraiten dute, aragi gabe problemak izan dela jaten diena entxela da bizi dena, uh, ez du egan nahi, uh, eh, problemak ez diela unkain. Eh, kontrariua, biziki mezin derrek erraiten dute, kontrariua. Uh, e, biztan dena, baino eta bizi barima da, entxela bezian uh, problemak unkaintu, beste alagia bezik ezpadu jaten beste jauzi gabe problemakun kaintu, behar da gauzak ekilibratiak. Hua, hua du guk erraiten eta hua du iten eta eh, ez du nahi uh, asoziamendu horiek hola serbitsa dezaten uh, erozuin uh, imanja hola xokan ben ideiak uh, oro bat ezartzeko ero oro bestat. Hemen Angelun, presentaketa baten egiteko, aipatuko dugu parte berria egina izanen dena, zer egiten da hoi, Angelun, memento untan? E, eh, me, memento untan, eh, bon, be, behi, urde, asuri eta atxiak uh, hiltzen. parte handia uh, lurberri, bena ez da lurberri uh, bakarrik, iten da partikuloren nako, eh, laurariek eh, nahi baute eh, eman eh, ekaiunat eh, hiltzen da eta jo beste, beste strukturain eh, zumeiten Eh. Hiltzia eta transformatze parte, eh, eran nahi bita, buxerier karkasak emaiten dira ono, eta jo beste beste eh, magazin handi hoitan, behar da urruntxau joan, behar da laharagia la minat eh, eh, prepatu eh, ezartzeko magazin hoitan. Ondean, uh, guai hartio, aminat bazen inik bena ez eta ez uh, hain urrun, lekia hertsian ginen uh, abatu hartako du guai handitzen eta jo, uh, eh, asuria bezala, uh, eh, egiten zen, eh, ero osoik, ero bizpailau uh, parte moztuik, uh, asuria guen galditen dute, porzioniak uh, hobekinik, barketetan, ondian lan hoi izain iza da asuria inako, izain da urdia inako, Euh, port fermier du sud-ouest uh, bergauza, euh, behar da barketetan ezai, porzioniak uh, baino bari da erosten behar du be porzionia, ero biga mena ez euh, du uh, gehiago uh, maleoski ebusierek uh, hatzemaiten oro prepatzeko undar mementuan, uh, gauzak behartu guk uh, prepatu, nian uh, eta jo IGP, IGP Eh, jambon de baion badu, mena guai eh, aragi freskoare izepia badu, hengo uh, eh, ondian uh, huare behar du prepatu uh, marketetan, ondian uh, erraiten da UVCI, uh, hoi, hoi oroin iteko, bururat hartio emaiteko gure lana, uh, hoi behartzen. Bez, emendik, uh, astetik bururaino, emaiten alko da, edo eramaiten alko da produktu bat hemen angelun. Bai. Uh, Asurkian eta xerrikian? Xerrikian, eta jo behi eta atxeake eh, ber, ber gauza inendu, meleen uh, eh, gauza da uh, xerria eta asuria. Konkurentiak badira, Frantzia mailan adibidez, ez ditugu uh, aipatuko. Horiek baituzte markak ezagunak behar bada, horren Horren bila ibiltzen zizte behar bada Arkadi ehm, Arkadi izenarekin ez da hain ezaguna behar bada jenden eh, buruetan ez da hola bat batean pizten. Sekatzen duzue, hortako or, IGP hori plantan ezartzen duzue? Bai, uh, erran behar du, hemen uh, bon, du zuduest labelak, uh, batu asurkian, batu uh, behi, uh, atxian eta urdiekien. Eta IGP horrek beste marka da, de, kalitatea, hen, hemen inadela. Hoikoro ezartzen du aintzinean, arkadik eh, ben, eh, erostune, eh, boxerrek eta uh, magazinek ezartzen dute arkadi, me konsomatorari e, eh, gehiada ez dula, beste markatzu bezala zer den. Eh? Me label horiek guziak, arkadi lehen uh, produktora da, Euh, label ikilan, hemongo label, mena uh, izan dain Averon, izan dain euh, beste euh, anitz lekutan, uh, aragi kalitateko, lehen, uh, lehen da, erran nahi uh, ditut, horiek uh, ez merkatean ezartzen diena. Usu uh, industrialer galera hori egiten zaie, uh, kalitatea eta kantitatea ustartzen aldirea, elgarrikin akumeatzen aldirea. Bai, bai. Uh, hoi, uh, du, uh, biziki gutiten badu hobekina dela. bai, mena ez da bakarrik hola. Iten ahalda gehi xau, ondian industriala erran nahi bita, gedian gure laborariak ez diela industrialak, uh, labela iten dienak, aie charge bat badu, uh, izan dain behi, izan dain asuri edo urde, uh, karratia dira, Dio, antreprisak eh, behar dira izan dain haundi alatipi, uh, eh, haundia dielaik eh, bada gehio uh, sartzen ahalda gehio diende, sartzen ahalda gehio gauza hobeki, uh, hobeki iteko gauzak, uh, gauzat gauza da importanta. Eta jo gelian izan da transformazioa, izan dain Eh, gauza horiek, eh, barketan eh, ez hartzia, behar da, eh, behar da, eta masinak eta untsa, eta hoik ez du egan ahi biziki gehiten bada, gaizki dela kontrarioa dare, untsa, normak untsa errespetatia dira, eta gauzak untsa emana dira bururat hartio hemen balanpinunen angelun eh, bururatzeko eh, eginen da primaderan, eh, ustez, idekiko da eh, eraikin berri hori, zazpiehun eta berroita hamar metra eh, beraz hemen finituko da nubait, eh, kadena. Egenen dugu, eh, aipatzen da lanpostuak sortuko direla ere? Bai, izain da erozuin eh, zumat langile gehiago, eta sustut langile guziak uh, nola erran nahi bita, uh, eh, ez badu hoi uten merkatu zumeit galdiko du eta gelian eh, ez da hilzeik ez da hola, nean gauzat ben langileak deia dienak ben segurtatia dira ben lanaz eta jo ge, izain da langile zumeit uh, gehio uh, lan uh, hortan Sover urtiak Ba milesker zuri